cibiyar dr bukar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce a kan biri sarkin ɓarna. akwai wani tudu a kusa da wani ƙauye mai suna turu mutanen ƙauyen kan yi noma duk shekara a kusa da shi amma akwai wani mugun buri da kan je gonakin mutanen nan tare da 'ya'yansa a kullum cikin dare su yi wa gonakin nan kaca-kaca su lalata wa mutanen nan amfanin gonakinsu wata rana hanya ta biyo da kura ta gefen tudun har ma ta kusa wucewa sai wata zuciyar ta raya mata cewa gara ta duba ko za ta sami kalaci a jikin tudun kura ta tsaya neman abinci har almuru ta yi shi kuma biri da ya ga dare ya yi sai ya ɗebo ‘ya'yansa kamar yadda ya saba yana isa sai kura ta tare su ta tambaye shi kai biri ina za ka je tare da ‘ya'yanka a cikin daren nan maimakon biri ya gaya mata sai ya ce to me ya fito da ke yanzu kura ta ce masa na fito neman abincin da zan ci ne biri ya ce mata ai mu ma neman abinci muka fito yi kuma gashi mun samu ke kuma ina naki abincin kura ta ce ga kanan kai da 'ya'yanka a gabana ku ne abincin nawa biri ya ce wa kura to ki yi haƙuri kaɗan mana idan mun cinye nama abincin sai ki fi jin daɗin cinye mu kura ta ce to mu je ku ci naku abincin idan kun gama sai in cinye ku da biri ya ga da gaske kura take yi sai kura ta kama tafiya da sunansu tafi inda abincinsu yake kura ta ga suna tafiya to amma ba ta yi wa biri magana ba shi ko biri yana jan ta ne har zuwa wurin da za a samu mutane can dai sai kura ta kasa haƙuri sai ta ce da biri ina ne wurin abincin naka biri ya ce mata ki yi haƙuri mun kusa suna cikin tafiya biri ya hango wani ɗan farauta sai ya yi wani irin kuka don jan hankalin maharbin da jin kukan biri sai maharbin nan ya taho inda ya ji kukan da biri ya ga maharbi ya kusa zuwa inda suke sai ya ɗare kan bishiya tare da 'ya'yan nasa kura kuwa daman ta gaji ba za ta iya hawa bishiya ba maharbi ya hangi kura ya naɗa kuli da baka zai ɗirka mata kura ta ce da maharbi haba kada ka harbe ni mana maharbi ya ce yaya kada harbe ki ga abinci ina gani kura ta ce aiko za ka ci nama na sai mun yi kokuwa idan ka danne ni sai ka yanka maharbi ya yarda ya ce to mu yi kokuwar kura ta zabura za ta hau masa ya bauɗe kafin ta ankara ya daɓa mata wuƙa a ƙahon zuci a nan take kura ta faɗi matacciya maharbi ya ɗauke ta ya yi tafiyarsa abinci ya samu biri da 'ya'yansa suka bar wurin ƙurungus kan kusu wannan kenan yara yara tun da muna da sauran lokaci ku biyo mu domin mu ɗora da wannan tatsuniyar. tatsuniyar tamu ta gaba tatsuniya ce akan kura da karya akwai wata kura mai kishiya karya suna gida ɗaya tare da 'ya'yansu ana nan ana nan suka tsaye da magana akan yau idan kura ta fita neman abinci sai karya ta yi musu tsaron gida da 'ya'ya Fashegari kuwa sai karya ta je neman abinci kura kuma ta yi tsaron gidan da 'ya'yan haka dai tsarin nasu ya rinka tafiya suna nan wata rana karya ta tafi nemo musu abinci amma kafin ta dawo sai kura ta tattara 'ya'yan karya ta zuba a tukunya domin ta dafa ta cinye kafin karya ta dawo tana cikin dafawa ne sai karya ta dawo kura ta ce yaya aka yi kika dawo da wuri yau karya ta ce mata ai yau na samo ɗan abin da za mu ci ne da wuri kura ta ce to sannu da zuwa ai sai ki je ki dubo sanwar da na ɗora domin yau ina dafa mana abinci mai daɗi ne ƙawata ce ta kawo mini naman farautar da suka je bayan kin tafi jin haka karya ta ce to madalla amma ina ‘ya'yana kura ba ta san za a yi wannan tambaya ba sai ta ce ai sun fita bayan gida suna wasa karya ta ce to bari in duba mana girkin da kika ɗora kura ta ce to amma fa idan kin je wajen duba wannan girki kada ki buɗe tukunyar don kada naman ya ƙi da huwa wannan magana ta ba karya mamaki domin kuwa babu naman da zai ki da huwa saboda an buɗe tukunya kariya ta je ta buɗe tukunya sai ta ga 'ya'yanta suna rusa ihu to daman wutar ta mutu saboda ba a izawa ba ta tsaya yin wuni-wuni ba ta tsame su ta ɓoye daga nan ta kira 'ya'yan kura ta zuba su a cikin wannan tukunya ta haɗa wuta sosai har daga nesa ana iya jin zaɓarɓakan tukunyar nan amma kuwa yau za mu sha romo in ji kura ƙwarai kuwa har yamma za mu kai muna shan daɗi karya ta mayar da jawabi haɗama ta sa kura cewa tun da ya dahu gara mu raba kafin yara su dawo daga wasa karya ta ce to mu raba mana kura ta buɗe tukunya nama ya dahu har ma ba za a iya gane ko 'ya'yan wane ne aka dafa ba haɗamar kura ta bayyana a rabon nama idan ta ɗauko cinya sai ta ce wannan na kakan karya ne idan ta kuma ɗauko wata tsoka babba sai ta ce wannan za a baiwa mai rabon nama ne da ta ɗauko wani ɓarin kuma ta ce nasuwa ne haka ta dinga yi har ta zaɓa nama da ya fi kyau saura ƙasusuwa da jijiya karya dai ta zura wa kura ido kura ta ba karya jijiyoyi da ƙasusuwa da sauran nama mara daɗin ci karya ba ta nuna damuwa ba duk abin da aka ce shine rabonta sai ta karɓa ta shiga raminta ta sake fitowa kamar ta kai wa 'ya'yanta kura kuwa ta kama cin naman nan tana surutai tana waƙa a waƙar tana cewa Na naman ‘ya'yan karya daɗi Na naman ‘ya'yan kishiya daɗi jin haka sai karya ta kama wata waƙar tana cewa na juya naman ‘yan uwansu ne na ‘ya'yan kishiyar ne da kura ta ji waƙar da karya ke yi sai ta ce to ashe wayo kika yi mini kika sa na dafa ‘ya'yana ta je inda ta ɓoye ‘ya'yan nata ta tarba su wurin kafin ta dawo wa karya ta gudu da 'ya'yanta da kura ta dawo ba ta ga karya ba sai ta ga ɗan gashi ta dubi gashin nan ta ce wannan sawunsu ne daga ƙarshe dai ta faɗi ta suma haka ta rinƙaye ta suma ta farfaɗo har ƙarfinta ya ƙare ta mutu ƙurungus kan kusu yara yara da fatan dai muna ilmanta da waɗannan tatsuniyoyi a madadin cibiyar dr bakar usman wacce ta wallafa wannan littafi sai jami'in da ya haɗa mana sautin shirin abubakar ƙaraye ni aminu jibril kwadabe ke mana fatan alkhairi